Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel. Tukaj sem, ker zaradi vere. Tukaj sem zato, ker je dobra družba. Zato, ker mi je bilo želeno všeč. Zaradi tega, da spoznavamo nove ljudi, pa da se imamo fajn. Eh, torej jaz tukaj predstavljam naš red, eh, Frančiškove manjše brate Minorite. Prišli smo seveda sem, da se, predvsem zato, da se srečamo z mladimi, da vas pozdravimo, da vam zaželimo mir in dobro, to je seveda prvi namen. Potem drugo pa, kot sem že rekel, da predstavljamo naš red. Kožupnik me je povabil, da smo šli zraven. Pač srečanje mladih. Združenja pa zaradi tega, ker je klepajn. Da bi srečal nove ljudi. Ne bi me iskal, ne bi me iskal, če me ne bi že našel.